Galres preste de vartan den vinender. Na ke jiwes, ka se debe deus resa. Mout farsel. Manket, dra ede a hefluska. Plert eus de vond. De dir medishin, nek eus trek, mon rio am zreit. Per a gulles ke gant de voere prestan e huil dit. Zuron vo kont an doa. Mardi, gal rankia ze hoas, raik e drog ten. Galres e de vartan din vinender. na lank jiwes, kase debe de zres. Maout farsal? Monket, draia de a he plertus de von? De dia me dixin, nek eus trek, mon reiñ oam eus reit. Perag hul eske gant de voere prestan e hultan dit. Zuron vo kontan d'or. Mardi, gal rankerz hoas, raik drog din.